Muslimanski susreti Bihać Bužim 2010-2011 يا زهور الرب ميدي أسمعي ليلي نشيدي وكنا عباد الله إخوانا املئي قلبي سرورا i budite Allahovi robovi, braćo. Muslimanski susreti Bihać Bužim 2010-2011 Kul rabbi zidni ilma. I reci, Allahu, povećaj mi znanje, povećaj mi znanje. Kunna ibad i hvala. I budite samo Allahove robovi braći. Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarske, nego samo sa sunetskih mimbera. On ne govori po, her, po havi, znači ne govori u prazno. Sve je to argumentacija koja se neće moći ha, osporiti do sudnjega dana. autok. Soba, put, Nije lijepo da dijete kaže svom Amidži i e da kaže kao što mi danas čujemo moj stari. Onda je mušnik od glavi do peti, ne mogu ga tako zvati. Nije tako lijepo, nije nas tako Kur'an i Sunnet naučio, nego da nazivamo znači, svoje roditelje, da je oslovljavamo onako kako je to Kur'an nas potučio, a isto tako među ljudima. Vidjeli ste u, u osnovnom obrazovanju, ne zovemo učiteljcu po imeni, nego drugarce učiteljce, ne smijemo imena spomenuti, to je vladanje odmah. Muslimanski susreti, Bihać Božim 2010 2011 الموت غزارة عاد من كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين Ova, imamo 6000 maraka, znači vamo je sve u redu, imamo eto, tvoj neko auto, ne treba više ništa misliti o tome, ali imam priliku da odem na hađ ili da odem u džihad.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 بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديث poslanika, عليه الصلاة والسلام إلي حديث كاو ناوكا je odma drugi izvor posle časnog Kur'ana. Zato kaže poslanik alaih salatu wasalam, kako je došao sa sahilu džamija, u titul Kur'ane vama mislehu mahu. Dat mi je Kur'an i ono što sliči Kur'anu i ono što je poslije toga, to jeste dat mi je Kur'an i sunnet. Allah subhanahu wa ta'ala tvrdi da naš poslanik sallallahu alaihi ve selleme ne govori po hiru svome. Vama jomtiku anil hewa. On ne govori po hevi. Po havi. Znači ne govori u prazno. Sve je to argumentacija koja se neće moći ha, osporiti do sudnjega dana. In huwa illa Nego je to objava koja mu se dostavlja. Pa dio te objave ušlo u Koran. Imamo poseban, znači, pravilnih ponašanja prema Kur'anu, a dio te objave je ušlo u sunnet. Imamo isto tako poseban kodeks ponašanja u prema sunnetu poslanika ali salatu wasalam. Mi ćemo inša Allah na ovom seminaru ako Allah subhanahu wa ta'ala radne zdravlja života i nadamo se slobode govora da ćemo obrađivati određene hadise naime mi smo već u jednom ciklusu tumačenja Erbaine Neuvi od imama Neuvija i obradili smo prva dva hadisa, vama dobro poznata, hadis koji govori o nijetu i hadis koji govori o čemu? Džibrilov hadis. To je jedan poduži hadis, nama poznat, kada je došao Džibril, ali salatu wasalam, i pitao poslanika, ali salatu wasalam, da ga obavijesti o islamu, da ga obavijesti o imanu, da ga obavijesti o, o ihsanu, da ga obavijesti o preznacima sudnjega dana. I to je hadis koji se dotiriva znači i islamski i imanski šartova, to jeste Allahume dodiriva se znači čitave vjere. Tako da smo, evo nas, kod trećeg hadisa koji govori o pet znači temeljni stvari Islama i kaže bunijel Islamu ala hamsi. Znači Islam se gradi, zida, temelji znači na pet stvari. Dok prođe ovo pisanje našeg brata, mi ćemo se na brzinu znači posjetiti na ova dva prethodna, prethodna hadisa. Ko zna hadis innemel a'malu bin nijat na pamet da nam ga citira? Bojno, brate. Ti se pripremi za Čibrilov hadis. A ne mirim muminina Omer ibn al-Hatab radijallahu anhu kal para resulat sallallahu alaihi sallam innama al-a'malu bin nijat wa innama li kulli imri ma فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه Ko će nam prevesti, da, brate, na arapskom? Ko, ko zna lijepo prevesti? Ko će nam prevesti? Hajmo malo, javljajte se. Javljajte se. Nemo da Salema, traži od Salema prevod. Znači, prvi hadis, ko će nam prevest. Muaz se... Ajde Muaz. Od pa, Emir Mugina i Ebu Hafsa Umar ibn Hataba se prenosi da je rekao, čuo sam Allahom poslanika sallallahu alihi sallam da je rekao djela se cijene samo prema namjerama, nijeti. I svakom čovjeku pripada ono što je naumio, ti. Pa čija hijra bude radi Allaha, njegova poslanika, njegova hijra je Allahu, njegovom poslaniku a čija hijra bude radi dunjaluka da, bi ga stekao ili radi ženi da bi je oženio, pa njegova hijra je radi onoga da će ga učinio. Allah i fik. Znači vidimo, draga braćo, u prvom hadisu, on je temelj. Znači nijet je srčana stvar. I borba za nijet nije, to je tajni ibadet, ali jako, znači, složen i težak ibadet. Nije ga lako osvojiti. Nije ga lako, znači, ovaj, održati Lako ga je znači izvršiti, zanijetiti, ali u tom nijetu može doći odmah u startu do pogrešnog nijećenja ili može u sredini tamo negdje da se pomuti taj čisti nijet ili na kraju ne do Allah da čovjek uprlja taj neki čisti nijet koji je imao. Pa mi danas vidimo da ljudi više ne nijete, nego sve naglas govori šta radi. Jel tako? Pa često im i govor nekad kontrira, pa vidimo ljude nijete ovaj, 20 rekata teraviju na glas, a klanje osam Ovaj. I zato je, znači, nije tijelo srca, rad srca i, znači, srcem se nijeti, a ne nijeti se, znači, jezikom kao što je to praksa novotara. Idemo Žibrilo hadis. Slušajte dobro, pošto ćemo svi sve morati uključiti da pomognemo ako še negdje zapne, a ako ne zapne, onda u prevodu nećemo od njega tražiti da on ovaj sam bude kurban za ovu vjeru, a mi ostali da se izvlačimo. Bojro. عن عمر أيضا رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على بده فخذيه على فخذيه فخذيه فخذيه فخذيه فخذيه على فخذيه فقال فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحوج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقته فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن, أن, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها أن وأن ترى وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر, يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم Allah je barik fiku. Hajmo da se malo uključimo. Ko će početi sa prevodom? Evo Od Omera također radijela se prenosi i kaže bili smo u društvu sa poslanikom sallallahu i wasallam nego se pojavio čovjek izrazito bijele odjeće, izrazito crna, crne kose i na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja i sjeo je ispred poslanika sallallahu sam stavio ruke na svoja stegna i rekao o Mohamede obavijesti me o islamu pa je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam Islam je da posvjedočiš da nema istinskog Boga osim Allaha odnosno da, da je Muhammed sallallahu alaihi sallam poslanik da klanjaš pet dnevni namaza postiš mjesec namaza obavljaš hađ zakija te vodiš hađ Allaho kuću ako će ne doći kaže rekao se istinu reče začudi smo se potvrđili pita i potvrđili reče povijestimo o iman Reče iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike i u zadnji dan i u odredbu dobra i zla sve je od Allaha. Reče, rekao si istinu. Reče, obovijesti nas svojih san, Reče, ihsan je da vjeruješ u Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe zaista vidi. Reče, obovijesti me o času. Reče, upitan i ne zna ništa bolje od onoga koji pita reče ovim znacima. Reče znaci da, sebi, da vidiš da sebi robina rodi, rodi gospodaricu i kada vidiš da se bosonogi pastiri natječu u gradu polata zgrada. Zatim je ustao i otišao. Okrenuo se i otišao. A onda je rekao poslanik sa sam znate u Omer znaš tko je pitac. Kaže, Allah je njegov posljednji najbolje znaju. Kaže, ovo je zaista bio živio, došao da nas vašu vjeru. Allah يبارك فيك بس الله عز وجل أن يفقهك في الدين da Allah ti dadne što više fikha u dinu a fik je šta? sva vjera zato kaže poslanik alaih salatu wasalam men yuridi Allahu bihi khayra yufaqihu fi din mutafakun ali kome Allah hoće dobro da mu da razumije vjeru znači da jednostavno razumije vjera nije samo fik niti je samo akida niti je samo ahlak nego je vjera kao što smo čuli na prvom predavanju, znači to je sve din. I nama je samo napravljena ta nekakva raspodjela ovaj, ti predmeta da bi ljudi lakše mogli u ovome vremenu da savladavaju znači islamske nauke. Evo nas kod trećeg hadisa. Imam i neovi draga moja braćo je sakupio kažemo 40 hadisa. Mi kažemo 40, tu ima 42 hadisa ali u arapskom jeziku od je da oni zaokruže. Nećete Arab kazati, razumiješ, ovaj, 11 do 12. Znači oni to zaokruži. Ako je manje, zaokruži. ako je više, zaokruži, kako kažu neki od tumača arapskog jezika. Ovaj hadis, bunijel islamu ala hamsin, je obaveza zato što je lagahan, da ga lijepo prepišete, i da ga sutra znate kao znači ime i prezme, ne kao matični broj, pošto ne znate matični broj na pamet, nego ime i prezme i vjerojatno znaš gdje je prijavljen, pa sada trenutno, znači da znamo ako Bog da ovaj hadis, zato što je ovaj hadis isto tako temeljni hadis o temeljnim stvarima govori, pošto smo mi se puno zadržali nekoliko predavanja ako se ne vedam, najmanje pet predavanja oko Žibrilovog hadisa, neke se stvari ponavljaju pa se nećemo puno znači zadržavati. An Ebi Abdirrahman Abdillah bin Umar bin Khattab, radijallahu ta'ala anuhuma, kal, samijatun nebija sallallahu alaihi ve selleme je kul, bunijel islamu ala على خمس en la ilaha illallah, wa anna وأن rasulullah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم ناتي أود عبد الله تيست أود عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه djeca, zatvorite vrata i kod svog babe sjedite da nam ne ometate program. Također se prenosi, kaže, čuo sam Allahova poslanika, ali salatu wasalam, da je kazao, Islam se temelji na pet stvari. Sredošenju da nema drugog Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala, a da je Muhammed sallallahu alaihi veseleme, Rasulullah, Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zakata, obavljanju hađa i postu, postu Ramadana. Ovaj hadis je, kao što vidite, zabilježio imam El Buhari i njegov učenik imam Muslim, što dovoljno daje, znači, čvrstinu i ne ostavlja prostora za sumnju da se po ovome hadisu mora strogo raditi i uzeti ga u svakodnevancu našeg života. Ovdje imamo određene nadimke vi znate da je od sunneta da ljudi imaju lijepe nadimke, a kad imaju lijepe nadimke da se najviše vežu za svoje očeve ili za svoje sinove. Pa ćemo vidjeti Ibnu Tejmije, pa ćemo vidjeti Ebu Hureira, pa ćemo vidjeti Ebu Hanifa, pa ćemo vidjeti Ibnu Qajim. Znači ima i po Ebu i po Ibn ima otac toga i toga, a ima sin toga i toga. Znači, lijepo je da svako ima lijep nadim. Nadimak, kao što vidimo i u hadijskoj nauci, da ima puno od Ibn toga ili od Ebu toga i toga. I to je kod Arapa poznato da, znači, iz poštovanja čovjeka rijetko kad zovu po onim, znaš, baš suženim imenom, pa će djeca na ulici neće kazati Bilale, nego će kazati ja amidža, ili ja ili ja šejh. Imaju vid, znači, oslovljavanja ljudi po nekakvim, znači, lijepim imenima. Što svakako, znači, ima utemeljenja u dinu. Nije lijepo da dijete kaže svom amidži i da kaže, kao što mi danas čujemo, moj stari, onda je mušrik od glave do peti, ne mogu ga tako zvati. Nije tako lijepo, nije nas tako Kur'an i Sunnet naučio, nego da nazivamo znači, svoje roditelje, da je oslovljavamo onako kako je to Kur'an nas potučio. a isto tako među ljudima. Vidjeli ste u, u osnovnom obrazovanju, ne zovemo učiteljicu po imenu, nego drugačice od ne smijemo imene spomenuti, to je smanjivanje vladanja odmah. Jel? Znači, jedan vid uvažavanja, to je svakako kod nas muslimana, ovaj, znači, uspostavljeno. I ovdje jedna, znači, opaska na nas, bošnjake. Mi često svoje žene spominjemo po imenima pred drugim ljudima. Ili slušamo, čovjek zove svoju ženu dede nam Šarzada kahu jednu. I ti sad vamo, mi smo se odvojili, znači fizički. I šarzada nas sjedi sa nama. Ali psihički šarzada je ušla već u, u aortu. Ušla je u mozak i sada ovaj. Zato i od sunneta je isto tako i kod ženskog svijeta da ima umu ova, umu ona da jednostavno sakrijemo tu ženu ne samo paravanom, da je odvojimo fizički, nego da je znači sakrijemo i psihički i to je znači od edeba naše vjere da ne zovemo pred drugim ljudima žene po imenu, a isto tako i kad pred samom djecom kažemo primjer radi ja umu Adil ili šta ja znam, ja umu Hamza naš. Onda ona osjećana je majka, majka Hamzina, majka Adilova, majka Abdullahova, majka Pahirova i tako dalje. Znači, to je poseban ta, znači, onda ovaj, e, harmonija koja vlada u porodci. Pa ovo je jedna opaska da vodimo računa jer mi moramo, znači, ovaj, pokazati vjeru u svim segmentima života, pa i u porodičnom znači segmentu. Vidimo u predaji da se spominje puno radijallahu anhu, radijallahu anhuma, a pogotovo kada je slučaj vezan za Omera radijallahu ta'ala anhu i njegovog sina Abdullaha. Uvijek se kaže radijallahu anhuma. Znači ujedno se donosi, znači traži se zadovoljstvo od Allaha Žešanu i na jednog i na drugog zato što su oba dvojica bili muslimani i umrli kao muslimani. Ovo ćemo primijetiti, a nećemo primijetiti znači kod drugih ljudi, zato kod mnogih ashaba njihovi očevi nisu umrli na islamu ili nisu primili islam, pa je ovdje specifično znači pogotovo za znači Omer radijallahu ta'ala anhu i njegov sin Abdullaha, pogotovo što je znači Abdullah ibn Omer bio jedan veliki ashab. Bacio se baš u pravom smislu na svog babu. Znači bio učenjak, veliki učenjak. I čovjek koji je puno, znači, trudio se da precizno slijedi poslanika, ali salatu wasalam. Čak je i fizički puno ličio na poslanika, ali salatu wasalam. Pa je zbog toga ovaj ashab imao posebno, znači puno se spominje, pogotovo i u i u hadijskoj i u hadijskoj nauci. Pa imamo onda izraz Kale samijatun nebije sallallahu sallam je kul čuo sam Allahu poslanika ali salatu wasalam i zato u hadijskoj nauci ima ra'a, vidio, čuo Kile lehu, rečeno mu je belega, prenešeno mu je i tako dalje ali ovo čuo sam i vidio sam to su od najjačih znači izraza. Kada je čovjek čuo ili ima dva uha, jel tako? Ova, I kada je vidio ima dva oka, pa se tad najbolji i naj ovaj preciznije može prenijeti. Manja je mogućnost da dođe do kakve relevacije, jer znamo da, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ Čovjek je stvoren slabićem. Pa zbog toga kada znači čuje nešto direktno što se kaže ono sa, sa pravog izvora, iz, prvog, iz prve ruke ili vidi nešto iz prve ruke, to je, to je opet znači najjače. Znači radi se islam, bunijel islamu ala hamsin. Islam se znači zida, zida se znači sa pet stubova Znači imamo ti pet temeljnih stvari ili ti pet nosećih stupova koji nose din. I zato je, kada je bio govor o namazu, spominje se često as-salatu a imadu din. Namaz je stup, stup vjere. Ove kokošne ispuštene, pa gledajte da ih pustite van, mesšida, nek nam ne i program. Prvi je, znači, šehadetin en la ilaha illallah wa anna muhammeden rasulullah. Znači, svjedočenje da nema drugog Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala, a da je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme, znači, njegov, njegov poslanik. Mi kada smo govorili u hadisu od Džibrila, učenjaci akide, znači ne, ne rastavljaju ovaj, ovaj rukn. Ne kažu la ilaha illallah jedan rukn, a Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi sallam je drugoj rukn. Nego je to sve jedan rukn. I zato čovjek kada bi rekao la ilaha illallah, je primio islam? Nije. Nije. Znači on nije udopunio. On mora da kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Mora zato što je to jedna, jedna znači rečenica to je jedan rukn koji se mora tako u paketu izgovoriti u protivnom, u protivnom znači neće biti prihvaćen. Šehade, draga moja braćo, la ilaha illallah, kao što ćemo slušati, ako Bog da i zakide, pa se zbog toga nećemo puno zadržavati, znači ima svoje ruknove. Znači sam taj šehade... La ilaha illallah opet ima svojih sedam uvjeta o kojima će ako Bog biti, biti riječ. Znači to je prvo, a nakon dva šehadata dolazi obavljanje namaza. I ovdje se spominje poseban izraz vojekame sola. Znači uspostavljanje namaza. A vidjet ćemo kad se ovaj kaže o i je zekijan. Znači, dati zekijat. Znači, izvršiti obavez zekijata. Ne moraš biti posebno nešto vezan. Eh, oni oni, ona moja šenca sad je bolja od drugog? Je ona, znači, prva klasa ili druga klasa? Ovaj, koja je vrsta pšence, pa se ti sad uneseš u to. Ne, ne, ne moraš se s tim opterećavati uopšte. Ti imaš, znači, ovaj, eh, imaš nisab, treba da ne zekijat, Daješ to, izvadiš, izračunaš, ne misliš o tome, misliš o drugim stvarima. Ali kada je pitanje namaz, onda ne možeš samo obaviti namaz. Obaviti namaz, možda ništa toga nemaš. Nego uspostaviti namaz. Uspostavljanje namaza je znači potpuno predanost znači Allahu subhanahu wa ta'ala pa zbog toga imaju te pripreme psihofizički abdes pa sunneti prije toga priprema Znači, pa dova između toga se prima između ezana i kameta, da bi se onda kad, zato se zove i kamet. Kaže, uči se i kamet, uspostavlja se, evo namaz. Pa onda vidite prilikom tog uspostavlja namaza da ima fizički dio. Znači, imam se okreni, pa narikta sve ljude, jel tako? Dovede u jedan potpuni red, gleda da nije ko stao na pogrešno mjesto, jel tako? Gleda da nije neko ostao sam u safu, pa da mu namaz bude baltil. Nema priče. I ovo je jedna naša ovaj opuštenost, da kažemo, da budemo pisali o našim novotarijama, jer će neko pisati o nama, to će nekad i tome i vakat. Znači, vi ste vidjeli, kod nas, dok god se ne kaže Allahu Ekbar, znači, ljudi pričaju. A kada se uči i kamet više, samo zna mu jezi svi da priča. I to i on ima ograničeno. Prouči jezani kameti šta? Allah malet. Nema ni više šta da dodaje k kod nas. Šta razgalami po džami, podiže glasove iznad glasa i Allaha i njegova poslanika i utuši. E, znači kada se prouči kamet, kada mu jezin počne da uči kamet, nema više priči. Svako treba i ne mogu svi ljudi postrajavati ljude. Znači ne mogu, ne trebaju muktedije da budu u svojstvima. mama tvoje znači da ti svoje srce okrećeš prema kibli, prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da se, da se znači jednostavno psihički sada pribereš malo, treba donijeti početni tekbir. Kazati da je Allah najveći. I zato je imam taj koji se okreće prema džematu. On to uspostavlja. Znači on je odgovoran na kraju krajeva za taj namaz. I zato se u hadisu spominje da je to i kamet, da je to spostavljanje znači namaza. Pa je to razlika znači između davanja zakata ili obavljanja zakata i znači uspostavljanje uspostavljanje namaza. Jer, draga moja braćo, ko uspostavi namaz, on će od svog namaza imati korist. Ako ne uspostavi namaz, Klanjat će, a namaz neće ostane traga na njega, što imamo danas problem sa umetom. Jer Kur'an tvrdi inna salate tenhanil fahšaj munker. Namaz odvraća od od griješa. Vidimo, ljudi greše i to javno. Jel tako? Pa zbog toga namaz koji je uspostavljen, on znači djeluje direktno na onoga koji ga obavlja i njega taj namaz onda čuva. Štiti ga od bilo kakvi, znači, ovaj, usmjerenja u pogrešnom pravcu, da bi, znači, zato je to blagodat, mi vjernici razumijemo šta znači obaviti namaz i koliko nam on znači, kažemo opet obaviti, uspostaviti namaz. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od oni koji uspostavljaju namaz. A onda dati zekijat, vi znate da zekijat ima dva uvjeta, a to je al-haul on je sab, znači da prođe pregodni. Znači da godinu dana, znači određena stvar pregodini, osim znači treba li pšenica da pregodni godinu dana i kukuruz i ječam, čekamo godinu dana, pa onda ćemo podijeliti. Ne, ne, Znači, jome hesad, vatu haka jome hesad. I dajte, znači, pravo toga, <coughs> pardon, na dan šta, šta, žetvi. Čim se poženje, izvaže se, ovaj, daje se 10% od tih žitarica, jer mi ovdje, znači, ne pršimo, ne, trebamo ovdje, ne treba puno dove za, za istiska. Znači, ne treba dove puno za kišu, ovdje često nas Allah, znači, kažnjava maparom. Daje nam led, jer u gdje je god spomenut mapar, znači, to je vid kazni. Jer nema milosti u ledu koji pada poput jaja, to, znači ona, ona, ona stabljika, para, paradajz, onaj paprika, ne raduje se takvoj kiši. Nego je to posljedica griješenja našeg na Dunjavku. Ali kad pada gaj, ta beričetna kiša, ona zakisnjava. Ona ne tuče u, u glavu, <laughs> tako, nego ona tuče u gdje? U korijen dole. Kapa fino, ono, koliko ti ovaj, piješ Znači, polako, po sunnetu, gutljaj po gutljaj, ili kad i udaviš se jadnik i onda pola iz tebe, pola u tebe, da Allah subhanahu ta'ala. I zato je, znači, ovaj, davanje zekijata na dan, na dan ovaj, samog. A druge stvari da predgodne, znači, ovaj, trgovina, pare, zlato, srebro i tome slično. Wahidžul bejt, obavljanje, znači hađa, mi znamo da čovjek treba obaviti hađ ako ima isto tako dva uvjeta. Volillahi ale nasi, hidžul bejti, meni stopa'a, Na ljudima je da obave hađ ako su u, u mogućnosti. I ova se mogućnost kod učenjaka odnosi na dvije stvari. Znači, na mal wal beden. Znači, na materijalnu mogućnost i na znači fizičku mogućnost. Tako da čovjek ako ima ove mogućnosti da obavi hađ, onda postajemo znači hađ obaveznim. A ako znači ne obavi hađ, onda kaže poslanik ali salatu sam, ko bude u mogućnosti da obavi hađ, pa to ne uradi, fel je mut jehudijen u nasranijen. Pa neka umre, ima izbora. Može kao židov krepat, a može i kao kršćanin. Ali ne može tako umrijeti, ono, znači, jedno, dostojanstveno kao musliman. Okrećao se čitav život u namazu prema čabi, imao mogućnost da dođe do čabe i da vidi, znači, ovaj, kiblu muslimana, da dođe na sveto mjesto, da dođe tu gdje je namaz sto hiljada puta vredni <clears throat> nego na drugim mjestima, a on nije. Ovdje se postoje jedno pitanje. Čovjek ima para, mlad je, da obavi hađ ili da kupi auto. Znači, nemam sad jahalicu, ali imam šest hiljada po Rijasetskom rivajetu, samo za uplatu. Znači, da uplatim za hađ, a da i dalje idem nogotransom. Pa čemu ovdje dati prednost? Ovo je jedno pitanje. Drugo pitanje, imam isto ti šest hiljada maraka, mogu da sa njima odem u, snemu kazati, u džihad na lavom putu, jel tako? Ova, ili da odem na čabu. Ja ću pustat malo da džumhur, al ulema, odgovori i zaman odgovore na ova pitanja. Ajmo prvo pitanje, a to je imam šest hiljada maraka i treba mi auto, a treba, a mogu da odem i na čab. Maca. Šta mislite? Kaži Salime u, u, u ovaj složenoj rečenci. Auto ili hađ? Ili žihad. Ne, ne, to će drugo pitanje. okazati se ti žestoki Dobro, hajde, tebe ćemo Znači, auto ili hađ? Dište ruke. Ko je za, za auto? Jedan, dva. Aha, da vidimo, ima li za auto? Jedan. Treba, mogu reći. Treba čovjek da donese ištihad po ovom sudu. Jer ako ima nekog u porodici koji je bolestan i auto mu je potrebno, da uzme auto. ako mu auto nije potrebno, znači da ide ne. Znači ovdje ne možemo dva plus dva je četiri, ali bit će neko će kazati, meni je nešto malo. Jel tako? Ne može ovo biti čista matematika, nego se tu vraća stvar znači, na svakog pojedinca. Nekome, ali kad gledamo u globalu, znači kad gledamo u globalu, zašto je hađ došao kao, kao peti islamski šart? Zašto je došao na kraju? Ima i to hikmeta, jel tako? Jer čovjek bi trebao na koncu svoga života pri kraj, ako mogne, znači da zapečati to sve sa hačom. Zato je Koran kazao, ako može. Znači, trudiš se čitav život pa ako mogneš i to da obaviš, postaje to obaveza. Ne mogneš, nije ti obaveza. Tako da u ovim situacijama nekome je možda čovjek, ovaj, mi smo rekli ovdje precizno, čovjek nema jahalice, nema prevoznog sredstva. To mu treba čitav život. To je danas više nije luksus. Sad će biti oni koji će podržati moje mišljenje. Da, na početku samo ja i jemenac. Podržavamo auto, a vi Znači, ovaj, u datom momentu, sad kada pogledam situaciju, ti si, imaš 17, 18 godina, 20 godina, treba da se ženiš, treba da planiraš život i to. Neko će kazati, odi ti na hađ, bravo, pa znaš da u nama kaže ko obavi hađ, da se nakon toga poveća beričet. A mi kažemo i ovo, i ko se oženi, Allah poveća beričet. Jel tako? Pa će čovjek procijenut u datom momentu. allah ako uradi ovako i onako, nije nije ovaj Asija Allahu Đelešanu. Znači čovjek kaže prvo ću ja kup sebi auto, preuzem sredstvo, pa će onda ako Bog da s tim autom zaraditi hađ, znači nema iškala. Hajmo malo u džihad. Ne malo, trebamo čitav život biti u džihadu. Enfiru. Kaže, Talha radijallahu ta'ala anu, kaže, sinovi njehovi, opremi nas. kaže, on njemu, opremi, opremite me na Allahu. Kaže, sjed ti si. Za, ti si ovaj, rok trajanja ti za šohana. Kaže, ne Kur'an nije rekao, nego, a kaže ovaj, Ibn, ovaj, jezim poslanika, ali svatu slam, kako se zvao? Ne, ne drugi ko Jesti, slijepac, kada je vrijeme Omera, Omer pripremao vojstvo na, na Kadisiju, i on se počeo prijemati, kaže, Omer, ne mogu slijep ići Kaj Allah nije rekao da ne mogu slijepi. Eferu hifafama od kala. Ođahidu bijem valikom ti se I strčite bili snažni, slabili snažni. Nije rekao slijepi, on nosio zastavu. Mi danas kad bi čovjeku koji ima i debelu optriju dali zastavu, možemo neko, znaš, ja moram ovo ostati, vidiš, šta ljudi jedu, ja nisam jeo. Šta ako ja ne jedem? Razumiješ? Ili ovo, ili ono. Slijepac je nosio zastavu dok nije glavu iskupio. Nije dozvolio da padne znači na, na pod. Što se tiče džihada, ova, imamo šest hiljada maraka, znači vamo je sve u redu, imamo eto, to je neko auto, ne treba više ništa misliti o tome, ali imam prigodem na hađ ili da odem u džihad. Šta mislite? Ima i ovdje sad tumačenje. Ja vam moram protumačiti, uvijek ćete puno vremena. Znači, ako je, ako je dole hidže, ako si u u Zulhidžetu, u tom mjesecu, možeš, znači, odlučiti se na džihad pod jednim uvjetom. Da nam odeš u jednom pravcu. Tad je bolje. Po hadisu poslanika, ali salatu wasalam, da su najbolji dani u godini prvi deset dana hidžeta. I da je najvrednije djelo u tim danima obaviti hađ. Vrednije je samo toga džihad na Allahovom putu da mu muđahid ode svojim imetkom i svojim životom ni maramcu ne vrati, ništa, sve potrošio Ošao u Čiđuke. E, takav je znači vrijedniji i badet. Pa kad bi čovjek imao priliku od dole hidžetu, ono kaže, ja bi išao u džihad, ali ipak da ja malo ostane živ. Znaš, onda haj nahač. Jel? Ili ja bi išao u džihad, ali ovaj ne bi ja savi meta da ponesem. Šta će djeca i žene i tako žena u stvari u jednini, pošto to je opasna tema, to u stvaru. Ovaj, e, znači, od hidžetu, ako smo zanijetili da idemo u Džidžuke uz Allahom pomoć i ponesemo sav metak, to je onda vrednije, tad je vrednije potrošiti šest hiljada, ovaj, ne dati to džuzlemi, nego dati, znači, na Allahovom te otići u žihad na Allahovom putu. Zato hađ je, znači, veliki izazov i za njega se imaju posebni nagrade. Zato je došlo u hadisima da je ženski džihad hađ na Allahovom putu. Jer nije to lako. Nije to, znači, lako, pogotovo što Znači, pored toga što se danas toliko olakš, olakšava ljudima, opet, znači, i dalje, opet i dalje ostajete goba. Zašto ljudi ne idu uglavnom na hađi i druge ibadete? Pa to Kur'an kaže u suri Al-Fajr وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا zato što ljudi prekomjerno vole, znači, sakuplja taj metak. I jednostavno, kad mu se sad kaže poskupilo je, sad je šest hiljada, on kaže ja još šesto, šest godina odgađam najmanje, ili, še, ili mjeseci, ili ovo ili ono. Tako da je mal, znači donjaluk, a što se tiče posta, draga moja braćo, Post je poseban ibadet i nije samo ono ko što kod nas. Uglavnom vidjeli ste, evo mi sami to svjedočimo, da budemo debeli na Bajram. Naš. se je ona ta najbolja se jela pravi, slano, slatko, slano, slatko, to srce želi i najede se čovjek fino i umire na teravi da on mora umrijeti, ali ne mora umrijeti nek. Nego mora se osapunati dobro. Znači, u nama kad bi neko držao medresu, a to je potrebno, samo o jelu i piću. Vjerujte mi, braću, da smo mi izjelice. Znači, mi se naslađujemo. Znači, Haman ha, nije lijepo reći, ali smo, znači, tu negdje u predgrađu Nojeva. Još malo znači pa da se uselimo tam gdje on živi. A kažu da Noj jede na jedan najružniji način dunjaluk. Da nijedna životinja ne jede ružnije, čak i krmača kulturnije jede od Noja. E, Allah je opisao one koji žderu i jedu i piju. Da su oni kao nojevi. Pa zato mi u jelu i piću ne smijemo, ko nas gleda sa strane, da zaključi ovaj čovjek uživa kad jede. Ne smiješ tad uživati Nije došlo da se tad uživa. Nego da čovjek pojede onako i da se sati ne naslađuje. I mi uglavnom, znate dokle jedemo? Dok ne ispadne kaška iz ruke. Znači, i odmah vidiš, daj, pokrivaj ga, znaš, otvaraj prozore, ne mre on dijati, a ti umire. I vidiš da smo uglavnom nabili ove bojlere naprijed, da se to, da je to, da je to strahota nas nekada vidjeti. Zato nam, a ne smijemo dželabije nositi, ali nam dobro došle za ove prostore, da malo sakrijemo taj. Pa zato, znači, kako je došao u kuci, nije, znači, šta je u stvari post? kaže ostavljanje hrane i pića i strasti min eđli zbog mene. Zato kaže poslanik Ali sam su hadisu kuci da je rekao Allah Želešanu a li wa eđzi bi. Znači post je meni. Zbog mene ja ću za post posebno nagrađivati. Kažu neki ja sam u nagrada. Znači oni koji budu postili a ne ovaj ono ko Beno Israil zabacili petkom, a nedljom lovili pa i mi, znači, na sehuru jedemo do smrti, a na teraviju, znači, do kliničke smrti, nego ova, jedemo solidno, to je, znači, plafon je, znači, limit je sedam zalogaja. Ko može da se odgoji pa da <laughs> samo jedan zalogaj, neko dva, ali preko sedam je, znači, Isra, e sad dajte mi tog pobožnjaka koji danas baca kašku nakon sedmog zaloga. Ali eto, na medresimo inšallah, pa i to ocjenjivamo. Ako bude takvi, njima ćemo zamotati kad pođu kući. <laughs> Za Allahu te tala pomoć. Rekao ovo, ovo je znači hadis ukratko, on je jasan. Ovaj, možete se vratiti na predavanja u kojima je bilo govora o Džibrilovom hadisu, pa s ove stvari ono bi pojašnjavane. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da imamo ovi pet temeljnih stvari da zaista ko nas god pogleda da vidi da je naša tvrđava Islam, da je naša tvrđava, znači, ovi pet stupova i svaki, znači, nosi dio, dio tereta. Kolu kao li hada ustavila li u rekom ustavfiruhu, innehu huva gafuru rahim, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب Da vas Allah nagradi za lijeko حسن الاستماع بعد ورد فاسمع من مهجة الإنذار فعد ورتل كتابك المهجور واسجد منيبا للواحد القهار واطلبه عفوا فإنه لغفور واسجد منيبا للواحد القهار Muslimanski susreti Bihać Božim 2010-2011 Vakunna i Allahi hvana I budite Allahovi robovi, braćo